ama oro. Itz edera, ki irundi izkuntzan, burundi eh, herrialdean ikasi dutana. Ama oro, agur eran nahi du, baina nire bakea eran nahi duen eh, da. Eta nu nahi, hola, bidezka batzuetan, oinez, eta uh, denek hori erraiten dautzute. Ez uh, angoa ez burundiara izan ikan ere, ama oro. Ara, beraz, erraiten dut eh, gaur, eh, goizuntan eran dut amezela, entzule entzat eta zuretzat ere, Mikel. Maiatzaren bederatzia, beraz, egun, eta egun berezia, egiazki, Amnistia Internacional Bayonako taldearen zat. Hor dugu Pio Nakarutimana, gure Burundiak eh, partaidea eta adiskidea, izaskubiden defensorea Burundin, beraz, hemen dugu lau egunentzat maiatzaren eh, eh, ameka arte. Eh, labura beraz. Eh, eh, denbora labura binan eh, zer egiteko. Zer egiteko goizuntan lehenik prentsa horrekoa ginoen, bai unako trinket modernoan, eh, eh pilota plaza etxian. Eta gero bestalde, gomitatua da ere bio eta gu, eh, bi eriko etxeetan, angelun, instantean, no, hartziko zeietan, angelun, zeren eta, eta baionan gero bihar, zeren eta bi hausapizek e, eh, sustengatzen eh, dute, bera, eta burundiko eh, defensoreak guk galdeginik, eh, badu jalanik zonbait eh, urte egiten dutela. Eta bihar eh, aratzean, beraz, baionako eriko etxean, eh, Jean Grunia medaila batez, zaristatuko du medai zituaien, ara, eh, erritar eh, medaila bat. Bereziki eh, orai eh, asmatu dute etzen, eh, etzen diadanik hori. eta piok eh, nahi zuen zerbait bakizu eh, geriza bat da protekzio bat eh, horientzat eh, ezagutua izaitea eh, edibatean. Goizuntan beraz prentsaurrekoa ginuen, baiunako prinketean, kasetarien zat, eta ere giza eskubiden eh, alorean lan egiten duten elkartean zat. Akat eta eh, Ligue des Droits de l'Homme, eh, emingoa, eta ogoi bat pertsona numetan. Biokaipatu du lehenik kontekstu politiko sociala eh, Burundi, da, eh, lehenik gerla zibila, okan dutena, amabi urtez, bake akordioak 2000 urtean, bi hauteskundeak, bimilata bost eta bimilata hamarrikoak. Hala, eh, laster eh, Bimilata hamar eh, gerostik, delako haute eskunde horiek gaizki pasatu dira, azken oposizioko um, buruzagiak denak, eh, denek iesi egin dute berriz, eta uh, bon, hilna la. Iza eskubideen defensoreek salatzen dituzte gerostik, bimila hamarritik. Argiki, gertatu diren uh, eh, bort, uh, eh, nola ejan eh, ba, um, ize ez estatzeak tortura kasuak goi bat uh, 2008an desa gertzeak hitze legezkampokoak ekstrajudiziar uh, ritena hori franceses uh, legezkampokoak oposizioko gizonetan bereziki asko hilituzte hola impolitatean biztanda Eta horroit eh, zirezte, aipatu nintuen kronika hontan lehenik Ernest Manirubaren hilzea, korruptioaren aurka lan egiten zuena, hori gertatu da 2000 eta bederatzean, apirilaren bederatzean zen, eta hori irurte, eta gero gatumba edian, hori aipatu dut joan den uh, irailan zen hori, eh? ez du aspaldi, ondartza, ondartzako statu batean, e, gatu mailean, beraz, izi garriko ilketa, berrogoi bat e, pertsona e, ostatuan, hola, e, gizon emazte haur e, denetarik, hein? hola, ilketa e, gaitza. Hein? Eta beraz, piokaipatu ditu ere, eta ere, biztanda, impunitatearen segitzea, eta horiek denak ez dira opendunak ez dituzte e, juiatu, no. Eta gero, hori beraz da beste gai... E, garantitsua, eh? impunitatea eh, beraz eh, nola hautsi, eh? amnesti internazionalaren lanada ere hori. Ardatz nagusietarik ere, eh? bere lanean, impunitatearen haustea. Beraz, eh, piok ere, gauza bara, bera, aipatu du, eta mm, guk, eh, bon, nahi nuke, mm, bon, berri on bat alere, ez bat ere, buron inguruan, Ena lotua da e, impunitatea batzutan alere hautsia da. Eta entzuduzue behar bada, apilaren ogoita seian, ez duaz baldi, e, Charles Taylor, behar bada ogoitzidezte, kondenatua izan da, Sierra Leoneko hausitegi bereziaren aitzinean, jameka krimen mota manaturik, beraz, e, berak manaturik. Hori gauza berriada da, eh? E, dituzte, Itzaile, xehe batzu esan ezake, binan, bon, manatu eh, dituenak, beraz, eh, Charles Taylor. Eta hori beraz kondenatua izan da, eta amnestik dio berri ona dela giza eskubideen eh, defensore entzat, eta biktim entzat, bakarri gero errepar erreparazioa behar dela, hori eh, mementuan eskaz da. Beraz, horretzilte haintzegur, segur um, Sierra hilketak beso mozteak horretzilte. Eh? eh zuten, eh, nola erreiten zuten, besoen laburtzea. Eh? Hori, eh? izi garria da, eh? beso mozte, hau soldado, bortxatze, bon, krimen guziak eh, gidintuzten. Hala, beraz, hori, Charles Taylor, kondenatua. Ez dakiku, oraino, eh, zigorra zoin izanen den, eh? Bon, berri honen, eh, onaren bederen ondotik, eh, burundi beraz eh, orai bukatzeko gure gaia, zenta burundin ez da mementuan olako berri honik, eta piok aztertu ditu, eta sakonki, burundin impunitatearen hausteko diren eh, zailtasunak, zailtasun gaitzak. Konfliktuaren ondotik, behar dute aurten gauzatu, delako egiaren alde lantaldea, komision komisio euh, verite dela koak. Eta horren gauzatzeko, bon, gaitzeko, gaitzeko lana da, eta hori aipatu du. E, zen eta mm, unsalaz untsalaz behar zen mm, urtarilean hasi eta bon, ezin dute, ezin dute gauzatu. Ilaster, binen alede, e, aurten untsalaz sortu behar da hori. Eta azkenik, eskatu du ere pio nakarutimanak gure elkartasuna, zergatik uh, eh, bai honarat uh, eh, etortzen zen, beraz, orai, amarrute badu, eh, etortzen dela, bederen bi urtetarik. Eta um, beraz, hortzela gure elkartasunaren eskatzeko, egizta eskubideak oro, ekonomiko eta sozialak barne, hobeki errespetatuak izan diten burundi bere sogerian. Hala, gero arte eta eh, adio deneri, zuri de Mikel.